บุ๊กทูห้าสิบเก้าเปดสตอีเดวตที่ทำการไปรษณีย์อุปอชติที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Gde je najbliža pošta? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Je li d a เลโกนายบลิจาโปสตาตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Gde je najbliže poštansko sanduče? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวง Trebam nekoliko poštanskih markica. สำหรับการ์ดและจดหมาย za razglednicu i pismo ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ kolika je poštarina za Ameriku พัสดุหนักเท่าไหร่ koliko je težak paket ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Mogu li ga poslati vazdušnom poštom? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Za koliko vremena stiže? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Gde mogu telefonirati? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Gde je najbliža telefonska govornica? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Imate li telefonske kartice? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Imate li telefonski imenik? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Znate li pozivni broj za Austriju รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ Moment pogledat ću สายไม่ว่างตลอดเวลา Linija je uvek zauzeta คุณต่อเบอร์อะไร Koji ste broj birali? คุณต้องกดศูนย์ก่อน morate prvo birati nulu.